Yeah. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. Byron Fire. Ya son las 12. Yeah, yeah. Me acicalo, me visto de Armani y el perfume Dolce. La correa Versace y tengo para gastar toda la noche. Llama a todas tu amigas, dile mami que se me aloque. Que se aloque. Que después de bailar nos vamos en la poche. Los míos son europeos, andan todo así calao, El collo forrado en oro y el es en diamantado. Pura gata fina por si no lo habían notado. Tenemos el poder y siempre andamos todo pagado. Quiero que lo mueva despacito. Que cuando te roce tú me digas, ay qué rico. Ah. Tú eres la más rica, mami, de toda la disco. Yo ando con el Lucian y explotamos la disco. Te busco en la calle, no mejor en el Panamá parar. Ando en el pollo y de su y coronado. Hablé con el lucha, me dijo está todo pagado. Pregunta en la calle que yo soy el más Ando con el chucho y ustedes están asustados. Sale de alma y coche y se sube al carrera. En el 911 con gastalita de espera. Todo tinteado de negro pa' que no se vea pa' afuera. Baby se suelta sola solo para estar conmigo. Hay varios picos, lloros, yo los tengo de enemigo. Solo porque esa beba anoche le daba castigo. Me decía rico chucho, nadie más puede contigo. Ahora tiene novio y me vuelve a tirar. Quiere que la porche yo la pase a buscar. Que invite a su amiga que a las dos me voy a tirar. Que andamos ready para el dinero gastar. color bolche. Bolche, vino, no camino en ese Jordan, si son chinos. Yo soy piola, pero andamos a los y al Pachino. Soy cantante, pero hay canter que me quieren como primo. En la torcha, la reina terrorista palestino. Nos vio dentro del bibi, tu mujer se fascinó. Con el corte que le damos imposible, dice que no. Tu pololo no es mi bio, que no diga que robó. Y a tu amiga la traté también, que se me enamoró. La subimos a la nave, doña como una papa. Me gustan las mujeres que se sueltan, no se atrapan. Te hecho de mi fiesta si no chupa si no rapa. Te bajo de la Porsche si no me ver la chapa. Nah. Byron fire. Chuchu Retro. Chris Miami. andecito otro corte. Pablo. Byron Dímelo Carrión. Que se formó el vacilón. Llegamos para la disco y somos la sensación. Explotamos la botellas se pegan la más bella. Si todos saben que llegaron las estrellas, negro al Panamera y blanco el bote. Dilectando con el andrecito otro corte. Mami, deja la vera, que la te no espera. Tenemos la conchi ready pa' cualquiera, Wow. Byron Fire. Estamos on fire. Chris que llegamos. Andrecito otro corte. The Green Team, yeah. yeah. Miami. Chris Miami. Chris Miami. Ya tú sabes más. A perfumarte de Dolce. que. vamos con los chichi fire a buscarte en la Porsche. Lo que está pasando. Que estoy con más pegado. ¿Qué pasó? The Green Team. Te asustaste, cabrón. <laughs>